nova lando, nova lingvo, Erasmus en Prago. Comencigis la somera semestro, sed ne porciu studento de la Carola Universitato estas normala semestro. Cio estas tute veca, nova lando, fremda lingvo, cae multai cun studantoi el ciui eblai landoi. La studentoi de la tut Europa intersciancia programo Erasmus ce la Praga Carola Universitato colectas giuste dum la unui semainoi multain novain impresoin. Jochen en colonio estas iam de celcai semainoi en tiu bela urbo ce la rivero Moldavo cae cis nun liam bone alcutimigis ala la vivo tie. Mi povis collecti entute in impressoin, precipe la seminarioi estas tre strukturitaj. La docento tre compreneble clarigas la student havoin. Crome la studentoi estas tre afablai. Mi do recomendus al ciu veni tien or studi. Ja Prago ne situas tiom for de Germanio. Adele, studentino pri medicino el Maienzo, confrontigis cun malfacilajoi. La unuai tagoi en Prago estis ne nur agreablai. La unua semaino ne correspondis al miei imagoi. malchiel ce aliei facultatoi, ce medicino, ne disponeblas en conduca prelegaro. Tio signifis por mi che mi ne havis iun accompanon, cae devis mem organisi cion. Compreneble, la gestudentoi tui faras ancau comparoin cun la heima universitato. En tio rimarkeblas che la universitata vivo, ce la Carola universitato, ofte estas tute alia ol heime. Tion spertis ancau Anna Elbon. Mi perceptis tre grandan diferencon inter la strukturoj de la studado ce la Universitato de Bonn cae la Carola Universitato en Prago. En mia universitato okazas leccioi plei ofte cun tricent aliei studentoi. Crome ne eblas starigi relaton alla la concernai professoroi. tio ci tie en prago estas tute alie, oni sidas kun dudek aliai en clas chambro, kai oni tiel havas ancaula eblezon paroli recte kun la professoro, kai starigi demandoin. Tion mi consideras vere bonega, kai Jochen en kolonio opinias. Oni rimarkas la diferencoin inter la ceja alt sistemo Kaj la germana Čuste, ce la structuro kaj la postuloi pri stude resultoi, mi rimarcis che en la seminarioi al cioi mi aligis citie en Prago, oni devas regule presenti esseoin, krome estas scribatai testoi. Ce la universitato en Colonio, ali flanque, mi devas dum semestro presenti vercajon. Je la fino, oni postulas plej ofte ankoraŭ hejman laboraĵon. La Carola Universitato ofertas grandan bukedon da anglalingvaj kursoj. Studentoj en la medicina universitato havas la eblecon senkoste lerni la Cehan lingvon dum la studado. Tio tamen ne estas tiel, kiel tion raportas Anna Elbon. La socis-scienza facultato ofertas antau la comenzo de la semestro sen costan curson pri la ceja lingvo. La mal avantaggio ce tio estas, che oni devas al voyagi jam unu monaton antau la comenzo de la studado. Vedaurinde tio por mi ne eblis, char mi havis en mia universitato en bon ancora uscriba in examenoin. Mia povus partoprene la curson dum la semestro, sed tio costus al mi circa u quindec euroin. Estos do interesse excii, cii, cion la germanae gestudentoi studentoi tra vivos ancorau dum tiu somera semestro.